بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rizqqa baraka kirishlik sabablari degan darsimizning navbatdagisi bugun inshaalloh zaiflarga ihson degan dars o'tgan gaplashgan bo'ldik. Bugun Alloh yo'lida infoq ihson qilishlik degan mavzu bo'ladi. Lekin mana shu yangi mavzuga kirishligimizdan burun kechagi mavzuimizga bir ozgina bir qaytsakda va ba'zi bir taliqlarda aytib o'tsak. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdi: "Ibghuni fi du'afaikum fa innama turzaquna va tunsaruna bi du'afaikum." Allohning roziligini zaiflarning oldidan istanglar Zero sizlarga yordam va rizq zaiflaringlar tufayli yetib keladi dedi payg'ambar sollallohu Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizni ulug' sahobalardan edi va faqir kishilardan bo'lgan. Shunda shu kishi shu bir o'tirganida ba'zi bir kishilar "Ey Abu Hurayra, ozgina bir dunyo bilan shug'ullanib, sal bir 3-4 so'm topsangiz bo'lmaydimi?" deb go'yoki bir kambag'alligini bir yuziga urganday qilib gapirib o'tishganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu xabar eshitib kelib aytgan ekanki, ana shu kishilarga qayoqdan bilasizlar? Ehtimol sizlarda yurayotgan tijoratinglar, ehtimol sizlarda yurayotgan bozoringlar Abu Hurayraga o'xshagan zaif, kambag'al bechora kishilarni duosi sharofati bo'layotgandir. Ya'ni allohni roziligini ana shu zaif bandalarni oldida qidiringlar degan hadisning mazmuni shunga boradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Makka fathini tarixiga qaraydigan bo'lsak, Makkani fath qilishlikda mana sahobalardan Xotib ibn Abi Balta degan kishi payg'ambarimizga xiyonat qilib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilishligini juda bir maxfiy suratda amalga oshiradi. Toki Makkaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shin tortib ketayotganligini Quraysh xabarini topsa, tayyorgarlik ko'rsa, ana shu urush qilishlik harom bo'lgan hududda, Masjidul Harom hududida qon to'kilishligini payg'ambarimiz xohlamaganligidan imkoniyat boricha hech kimga aytgan emas va qaysi tomonga chiqishligini aytgan emas. Faqat o'ziga yaqin bo'lgan xos sahobalarga aytgan shularning qatorida Xotib ibn Abi Balta degan kishi ham bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ozgina adatdagi kishilarga bu narsani aytdida va Jibril alayhisalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir ayol kishi Muhammad alayhisalom Makkaga g'azovat qilishligini xabarini olib Makkaga ketayotganligini xabarni olib tushdi. Ali ibn Abi Talib va Zubayr ibn al awwam Madinadan quvib chiqishdi ana shu karvonni. Ana shu ayol kishini topishdi-da, aytishdiki, senda xat bor deydi. Işte. Bu ayol Allohga qasam ichdi, işte, albatta menda hech qanday xat yo'q dedi. Aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senda xat bor deb aytdi. senda xat bor deyishdi. Işte. Payg'ambarimiz sifatlab aytib bergan edi. Agar o'zing chiqarib bermaydigan bo'lsang, yechintiramiz deyildi. Hali ayol kishi ana shu sochini turmagidan orasidan chiqarib xatni berdi. Xatni ichida shunday bir so'z bor ediki, "Ey ahli Makka, Muhammad alayhisalom sizlarga falon kuni qo'shin tortib ketyapti. Tayyorgarlik ko'ringlar." Bu xiyonat edi. Bu xiyonatni kim qilgan edi? Payg'ambar alayhisolamga yaqin bo'lgan sahobalardan Xotib ibn Abi Balta. Bu yerda zaiflikka ishora bor, kechirimlikka ishora bor, Alloh taoloning mag'firati kengligiga ishora bor. Xatni olib kelishdi va xatni Xotib ibn Abi Balta yozganligi aniq bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Hazrat Umar so'radi: "Ya Rasululloh, da'ni adrib unuqa." Ruxsat bering, chof tashay buni dedi. Albatta u dedi nifoq, munofiqlik ishini qildi dedi. Tijoratdagi siringizni bir aytib qo'ysa, qancha xafa bo'lasiz? Uyingizdagi ba'zi bir narsani qo'shni bilib qolsa qanday xafa bo'lasiz? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirini oshkor qilyapti, Rasulullohga xiyonat. Bundan katta xiyonat bo'lmaydi. Biz nima qilardik shu o'rinda? Biz Hazrat Umar aytgan ishni edik Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, qo'ying" dedi. u ahli Badrdan dedi. Imalu mashaytum qad ghafartulakum degan Alloh. Birinchi mana shu kofirlar bo'lgan g'azotda qatnashgan Badr ahliga endi xohlagan ishlarni qilinglar, sizlarda hamma gunohlarlar kechirildi deyilgan. Shular qatorida edi. U Badr ahlidan dedi. Ehtimol uzri bordir dedi. Xotibni chaqirib kelishdi Ibn Abi Balta roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Ey Xotib, munofiq bo'lib qoldingizmi?" Nifoq bormi qalbingizda deganda, "Ya Rasululloh, nifoq yo'q" dedi. Men oilamni, bola chaqamni o'ylab turib qilgandim bu ishni dedi. Musulmonlar Makkani tashab Madinaga hijrat qilib ketgan paytda uy joyi, bola chaqasi, mol dunyosini tashab chiqib ketishgan edi. Men bilan hijrat qilib kelgan muhojir birodarlarimni oilasi, bola chaqasi, uy joyi, mol dunyosi qolgan bo'lsa, ularning urug'lari bor Makkada. himoya qilib turishadi har qalay kofir bo'lsa ham. Makkada birodarlar, mana musulmonlarni hisor iqtisodiy deyiladi. 3 yilga musulmonlar bilan kofirlar oldi sotdi qilmaslik, shu bir tijorat muomalarini yo'q qilib qo'yishgan. 3 yil ochlikda qolib ketgan musulmonlar. Endi Banu Hoshim, Banu va Banu Abdul Muttolibni 3 ta urug'ni musulmonini ham, kofirini ham ajratib qo'yishgan Quraysh. Endi qarangki, haligi qabilachilik, urug'chilik degan ta'assubni ana shu uchala qabiladan bo'lgan odamlar musulmonlar tufayli azob chekishyapti, lekin kofirlari ham urug' bo'lganligi uchun chidab turish bergan ekan billar. Senlar musulmon bo'lgani uchun qiylanishyapsan, biz musulmon emasmiz, tijoratimizni qilaverik demasdan urug'chiligiga ta'assub qilib billa turgan ekan 3 yil mashaqqatda. Kofirlar birodarlar. Ana shunday ulg'olaringlar bor sizlarda. Meni Makkada kelgindi bo'lganligim uchun birorta oilamni, bola chaqamni himoya qiladigan himoyachisi yo'q. Men zaif odamman. Aytdik, zaif deganda musofir odam ham zaif deb tushuniladi. Shoyat mana shu xatimni o'qib Quraysh xotin bola chaqamga ozgina bir rahim shafqat qilamikin degan niyatda yozgan edim. Munofiq bo'lganim yo'q dedi. Ana shu zaifligi tufayli, mana shu uzri borligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechirdi u kishini. Birodalar, zaiflarga uzr bo'lgan ekan, zaiflarning holi yetilgan ekan. Zaiflarni ko'yni olgan ekan. Zaif degani quvvat degan narsani aksi deb aytdik. Kambag'allik zaiflik, yosh bolalik zaiflik, kasallik zaiflik, musofirlik zaiflik. Xullas, ro'parasida turgan odamda qaysi bir kamchiligi bo'lsa, ya'ni shunday kamchilikki, uni ixtiyordan tashqari. Shu kamchiligini tuzatishga harakat qilishligi va sabr qilishlik ularga qilingan ehson bo'ladi. Bu qilgan ehsonimizni albatta o'zimizga foydasi bo'ladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, ollohni roziligini kambag'allarni, zaif bo'lgan kishilarni oldidan qidiringlar. Birodarlar, tepa o'tib ketavermaylik. Yetim bo'lsa, a buni orqasida поддержкаsi yo'q, buni tirishtirib olsa yoki yondirib olsa bo'ladi degan narsa kelmasin. U Robbisi bor. Lekin ne qilaylikki, biz odamlar kimga dardini aytishni bilmaydida Birov kelib zulm qilib ketsa, odam istaydi haligi zolimdan haqqini olishlik uchun. Kimga yig'lashni bilmaydi birodarlar. Qo'lini ochib turib, Parvardigor shu banda menga zulm qildi. O'zingga qo'ydim deb qo'yganida Alloh azza va jalla qodir edi. Lekin biz kimga suyanishni ham bilmaymiz. Kimga dardimizni aytib, kimga ishonishni ham bilmaymiz. Odamlarda eng hurmatlisi bo'lmoqchi bo'lsang deydi ulamolar. Taqvodor bo'l deydi. Odamlarda eng kuchligi bo'lmoqchi bo'lsang, tavakkul qil deydi. Tushunalingmi? Tavakkul qilsangiz, sizdan kuchli, sizdan boy odam yo'q. Taqvo qilsangiz, sizdan hurmatli odam yo'q. Birodalar, taqvo egalarini odamlar xor qilganda ham Alloh azza va jalla aziz qiladi. Inna akramakum indalloh yatqokum. Allohning huzurida sizlarni hurmati balandroqinglar, taqvodorlaringlar dedi. Alloh sizni hurmat qilgan bo'lsa, bandasi xor qila olmaydi. Dalil keltiraymi? Biz hammamiz kerilib yuramiz hajga borganda. Qatdan keldinglar desa kim deymiz? Qatroq deylar, Buxoriymiz deymiz. O'sha bobomiz Buxoriyni yurtidan hadab chiqargan. O'sha Buxoro. Odamlarni xor qilib, behurmat qilib hadab chiqargan edi. Alloh aziz qilgan kishi ekan, taqvodor bo'lgan ekan. Buxoroligimiz bilan ming yildan beri faxrlanib yuribmiz. Alloh hurmat qilsa, birodalar, bandasini xor qilgani, bandasini xo'rlagani hech narsa emas. O'shuning uchun hurmatni ham Allohdan istash kerak. Bobomiz Buxoriy birodalar yurtidan haydalib ketgan, sig'magan yurtiga. Lekin taqvodor bo'lgani uchun Alloh qiyomatgacha mana zikr qilinadigan kishilar qatoriga qo'shib qo'ydi. Yer yuzida Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadigan eng mo'tabar kitob bu Sahih Buxoriy. Nimasi uchun berildi bu martaba? Boylik uchunmi? Chiroyi uchunmi? Taqvosi uchun berilmadimi? Demak, Allohning huzurida hurmatli balandlarimiz taqvodorlarimiz. Shu ozgina havo kirgizsa yaxshi bo'lardi. Ochib qo'ylar ozgina. Demak, zaiflarga ihson qilaylik. Bu bizga kerak ekan. Bizga kerak ekan. Mana bugungi mavzuimizga o'tadigan bo'lsak, bu mana Allohning yo'lida infoq ihson qilishlik. qora akalar qachon qarasa infoq ehson haqida gapiradi deb ba'zida shu masjidni bir obodonchiligiga yoki qandaydir bir sabablar bilan bir pul yig'ishlikka ishora qilinadigan bo'lsa qandaydir yuzimizda yengil tabassum paydo bo'ladi qora akalar shu ehsondan gapiradida deb men ham hozir ehsondan gapiraman faqat bu ehson o'zinglar uchun ehson mana aytyapmiz bu yerda aytilayotgan hamma darslar alloh taoloni buyurgan buyrug'i bu qilishimiz shart. Lekin shu ishni qilsanglar, cho'ntagilarga baraka keladi desa, endi qilamiz bularni. O'shuning uchun ihsonni ham rizqimizga baraka kirishligiga sabab ekanligini eshitib qo'yaylik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Saba surasida aytadi: ma anfaqtum min shay'in fa huwa huwa roziqin. Mana bitta oyat. Qaysi bir narsani Alloh yo'lida infoq qilar ekansizlar, bas u orqasidan albatta erchib keltirguchidir va Alloh rizq beruvchilarni yaxshirog'idir. Demak, cho'ntagimizdan chiqdimi? Albatta erchitib keladi orqasidan deyapti Alloh taolo. Hovuzingizda suv bo'lsa, hovuzga suv kirib chiqib ketadigan bo'lsa, paqirni olsangiz, suv ozayadi, o'rniga nima kiradi? To'lda turgan bo'lsa, suv kiradi-da, naradan chiqib ketaveradi. Demak, ozayib qolishidan qo'rqib, hovuzdan suv olmayotgan paytimizda suv kirmaydi unga. Na'dan keladi, na'dan chiqib ketaveradi. Paqirni olib, agar o'timizga shashganimizda, eshigimizga shashganimizda bizga qoladi 10 na yerim bo'lyapti suv. Birodarlar, Alloh yo'lini foqison qilsak, bizga kelishligiga sabab bo'ladigan ishni qilib biz. Şunu alayım mı? Ibn Kasir aytadi: "Yaqlufu alaykum fi dunya bil badal va fil oxirati bil jazoi va thawab." Ibn Kasir mana shu oyat sharhida aytar ekanki, berganingizning o'rni albatta to'ladi va oxiratda ulug' ajrga ega bo'lasiz Dunyoda o'zida ham sizlarga keladi, dunyoda o'zida ham olasizlar, yana Mana aytayapmiz, istig'for etsak, oxiratda olamiz ajrini, lekin dunyoda avval olamiz. Dunyoda ham olasiz, oxiratda ham olasiz. Imom Rozi aytadi, kim infoq qilgan bo'lsa, o'rniga kelishligi shart bo'lgan ishni qilibdi. Bu aytdiki, suvni oldingiz, oz edimi o'rniga suv keldi. Agar olmasangiz kelmaydi. Bermasangiz kelmas ekan. Hadis Qudusida keladi, odam bolasi, anfiq unfiq alayk. Infoq qil deydi. Men ham senga infoq qilaman deydi. Ber deyapti, olasan deyapti. Bitta onarni ber deyapti, 9 ta kelganda 10 ta bo'lish kerak deysan deyapti. Biz bitta bir ikkita olsak ham boshimiz osmonga yetadi akalar. Ular bitta berib, 9 ta bersa yo 10 ta bo'lish kerak deydi. Mana Alloh taolo Qur'on Karimda marhamat qiladi. Astagfirullah billah ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna lakum min al ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Alloha ghaniyyun hamid. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha' Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fazla vallohu wasi'un alim. Oyat qarang. Bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, bir nechta odamga maslahat solasiz. Agar esingiz bo'lsa. Esingiz bo'lmasa bilganingizni qilasiz. Bir musulmon bilan musulmon bo'lmagan odam bir suhbatlashib qolganda aytgan ekan, bizi Qur'onimizda har bitta narsaga javob bor. desa, hamma yoqqa javob bormi? Absolyutni hamma yoqqa javob bor debdi musulmon. Shunday bir ishonch lahjasi bilan. Bir Qur'onda bo'lmagan narsani so'rabdi. Misol kompyuter haqida so'rabdi deylik. Falon kompyuter mana ishni qana bajaradi deganda yo'q bu javob. Mana endi ushladim deganda haligi musulmon boyagi ishonch bilan aytibdiki aytaymi bizni qur'onda nima deyilgan debdi. Aytaymi nima deyilgan debdi. Ayt desa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bir narsani bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar degan degan ekan. Ya'ni bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, biladigan odam bilan maslahat qilasiz. Shundaymi? Esiz bo'lsa, chunki Alloh taolo buyuryapti, aqling yetmaydimi maslahat qil deyapti. Man shovaran narsa malakul qurahum deyladi. Kim odamlarga maslahat qilsa ishini, biladigan odamlarga, ularda aqliga ega bo'pti deydi. 1 kilo aqli bo'lsa, 5 ta odam bilan 5 ta kilo aqlda egasi bo'lyapti. Mana maslahat so'raymiz ekan. Pul topishlikka yoki boshqa narsaga. Shu maslahat so'rayotgan odamlarimizdan eng ishonchlisini gapini olamiz. Bu sal qitmiriroq. Bu hazlashib ham qo'yadi ancha-muncha. Maslahat berib qon tushirib qo'yishi ham mumkin. Bu uchinchisi haqiqatan gapini havoga tashlaydigan odam emas. Ishonchligini gapini olamiz. Mana endi keldik o'sha to'shkasiga. Cho'ntagingizdagi pulni sadaqa qiling bir qismini desa, shayton nima deydi? O'zingchi deydi. Robbimiz nima deydi? Bersang qaytarib mendan oladigan narsani sababini qilsan deydi. Ber, olasan desa shayton bema, kam bo'lib qoladi deyapti. Biz kimni gapini olamiz shu yerda? Ali roziyallohu anhu bergan ekan, 10 dan olibdi. Bo'lmasam bir dona onaga ega bo'luvdi. Bir dona ona zo'rg'a topib uyga olib kelayotgandi fotima onamizga. Bitta onani beraman, o'zi bitta demagan ekan, bergan ekan. Shayton deydi Alloh taolo. Sizlarga ikkita narsani deydi, va'da qiladi deydi. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr. Kambag'al bo'lib qolasan, bema deydi. Va munkarga buyuradi. Kambag'al bo'lib qolasan deydi, gunohga buyuradi. Endi Alloh nimaga buyuradi? Vallohu ya'idukum mag'fira va fazla. Alloh gunohinglarni kechirishligini va'da qiladi va fazl ko'paytirib berishligini va'da qiladi deydi. Shayton ikkita narsa va'da qilyapti, Alloh ikkita narsa va'da qilyapti. Shu o'rinda kimni gapini olyapmiz hayotda ko'proq insof bilan aytaylik. Kamayib qoladi deyapmiz. Chunki rizqni o'zimiz topyapti deydi. Rizqni o'zi topayotgan odamniki kamayib qoladi, to'g'ri aytyapti u. Rizqni Alloh beradi deydigan odamniki kamamaydi. Tushunarlimi? Bu tavakkuli zaif bo'lgan odamda bo'ladi bu narsa. Rizqimni Alloh beradi deyotgan odam bersam Alloh beraman deyapti. Robbim innahu la yuflihul miyad. Alloh ahdiga nima qilmaydi? Xilof qilmaydi, va'dasini ustidan chiqadi. Demak, berma deyotgan kim ekan? Ber deyotgan kim ekan? Chiqaramizda u ham qachon? Shu kelganda oldingizga. Olib turib sarig'ini istaymiz. Sarig'ini ichidan g'ijimrog'ini istaymiz. <laughs> Vaholanki birodarlar, o'sha qolgani bizniki emas, ketgani bizniki. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarni birga qo'y so'yib tarqatdida, Oysha onamizga kelib, o'zimizga ham biror narsa qoldimi dedi. Ha, Rasululloh dedi Oysha xursand bo'lib, bitta qo'li qoldi o'zimizga dedi. Dedi, a estikkina shu bitta qo'li o'zimizga tegmayapti da degan ekan. Ya'ni berib yorganimiz hammasi bizga o'tibdi-yu, shu bitta qo'lga javob beramiz ekanda, bitta qo'l bizniki bolmayapti da deyapti. Endi birodarlar, ulamolardan bittasini shagirdi 30 yil o'qigan ekan domlasida. 30 yil. 30 yilda nimani o'rgandingiz desa, olti qator narsani o'rgandim degan ekan. Shundan ba'zilarini olib beraman, hammasini aytsam vaqt ko'p ketib qoladi. Nimani o'rgandingiz desa, birinchi qator va ma min dabbat fil ardin illa alallohi rizquha. Oyat. O'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning qo'lida ekan, shuni tushundim deyapti. Voy zo'r narsani tushunibdi 30 yilda. Biz 30 minutda 600 ta narsani eshitib ko'ramiz. Lekin menga olib kelishlik yo'q bizda. Rizqim Allohning zimmasida ekan, rizq haqida g'am qilmadim deydi. Zo'r narsani tushunibdi. Eng asosiy narsani tushunibdi. Agar rizq bolalar, shu rizqni gapiryapmiz hadir. Rizq nimaligini tushunib olsak, ibodatda eng huzur halovat topamiz. To'g'rimi? Jumaga taqab bormaymiz. Ikki rakat o'qib turib qochmaymiz. Rizq Allohning uyida masjidda ekanligini tushunsak, ibodatda huzur bo'ladi bizda. Ikkinchisi nimani tushundingiz desa, innamal mu'minuna ikhwa ekan dedi. Mu'minlar aka-uka ekan. Birorta mu'minga qalbimda g'illag'ashlik, gina kudurat qoldirmadim dedi. Bu qalb xotirjamligi. Yana mana tushundingiz? Hamma narsani har kimni do'sti bo'lar ekan dedi. Meni do'stim ibodat ekan dedi. Dunyodagi hamma do'stlarim qabrda ustida qolar ekan. Lekin qabrda qiyomatda sirotda men bilan turadigan do'stim faqat ibodat ekan. Ibodatdan boshqa narsani do'st tutmadim deyapti. Yana nimani tushundingiz? Hammani uyi bo'lar ekan deyapti ustoziga, shagirdi. Meni uyim qabr ekan dedi. Shu qabr degan uyimni obod qilishlikka bel bog'ladim dedi. Buxoriy yuz olmagan ekan birodarlar. Imom Buxoriy kundamut qo'yib, devor ko'tarib, starapul tortib, lampa qoqtirmagan ekan. Chodir qulib o'tib ketgan ekan. U kishi faqat qabrga olib chiqib ketadigan narsani jamg'aragan ekan. Qabr ekan uyim, qabrimni obod qilishlikka bel bog'ladim deydi. Akalar solayotgan uylarni miqini pulini o'tkazdinglarmi qabriga? Solgan uyingizni qilgan, xizmatini qilgan ustalarga bergan ovqatingizni yarmini qabringizga o'tkazdingizmi degan savolni o'zimizga berib ko'rsak, uyalib ketamiz. Biz hammamiz faqirmiz. Hammamiz faqirmiz. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi, bitta qo'li o'zimizga tegmabdi-da deydi. Demak, biz uyimiz kim ekan? Qayer ekan? Mana uy solyapsizlar birodarlar. Necha yil yashamoqchisizlar shu uyda? Boringki, mana shu bir 20 kirgan bola otasi uy solib bergan bo'lsa, boring 70 kirsa, boring 50 yil yashab toshib ketsa, lekin qiyomatgacha necha yil turadi qabrida? Albatta 50 yildan ko'p bo'ladi inshaalloh. To'g'rimi? Qaysi uyda obod qilyapmiz biz? Yana nima o'rgandingiz desa, Hammani xaridori bo'lar ekan deydi. Meni xaridorim Azroil ekan deydi. Hadislarda kelar ekan, Azroil alayhisalom har bitta odam bolasini peshonasiga kunda 5 marta bora bo'lar kelar ekan, birodarlar. Agar namozga beparvo yurganlarimiz bo'lsa, hammasini shomga qo'shib o'qilar ekan. Ko'zini katta ochib qo'ysa, namozni 5 vaqtliga bejiz bo'lmasa kerak, vallohu alam. 5 mahal kelar ekan. Lekin o'zi ham bilmasang, yakani joni qachon olishlaydi. Alloh oling deganda olib ketaverar ekan. O'sha xaridorim kelganda tayyor turishlikni o'rgandim deydi. Ketdik deganda ketdik deb keta olgan Shu aytilgan ba'zi narsalar ekan. Shuning uchun uy solyapmiz, e, to'playapmiz va hokazo. Alloh yo'lida berganimiz o'zimizniki. U oxiratga o'tkazib nasiya bo'lib qolmayapti, birodarlar. Dunyoda avval naq olasizlar, keyin oxiratdagisi nasiya bo'lyapti. Mana hadis sahih Muslimda keltirilgan ekan. Alloh azza va jalla aytadi: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, biz ishonib olmayapmiz-da. Shu rahmikin degan narsa turib qolyapti-da, Alloh o'zi saqlasin. Ya odam bolasi infoq qildi deyapti. Men albatta senga infoq qilib beraman qaytarib deyapti. Ishona olmayapmiz da shu aytagachi. Kerakli darajada. Mana Imom Buxoriyda keltirilgan hadis ekan, قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعطي موفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعطي ممسكا طلفا ishonaveringlar birodarlar sahih hadis Alloh taoloni yaratgan har tong otganda osmondan ikkita farishta tushadi bittasi bir so'zni ikkinchisi bir so'zni har kuni aytadi deydi bir gapni gapirsak tavbada hozir farishta omin deb olmasin deymiz u farishta omin demaydi, o'zi duo qiladigan duo ekan. Nima ekan? Bittasi aytar ekan, Parvardigor, seni yo'lingda infoq qiladiganni pulini orqasiga qo'yib qo'yib cho'p etirib qo'y. Ikkinchi farishta aytar ekan, mumsiy deb moliga doim talofat berib tur deydi. Duo qilib turar ekan ikkita farishta birodarlar. Infoq deganda albatta palon pulni tushunmaylik, bir so'm ham infoq, bitta ham infoq. Har kim cho'ntagiga qarab qodir bo'lganicha. A bo'lsa biz ham qilardik, mas akalar. Infoq faqat boylarning ibodati emas. Kambag'allar qilsa ham bo'laveradi. Faqat odatlanish kerak bu narsani. Xususan mana shunaqa bir zakot berganda, qurbonlik qilganimizda, xayr ehson qilganimizda akalar, o'g'il farzandlarimizni yetalab olaylik. Otalari Alloh yo'lida infoq qilayotganligini ko'rsin. Go'shtni bering, olib kelib qo'li bilan bersin, o'rgansin shu narsani. Olavermasdan. Tushunarlimi? Berishni o'rgansin. Chunki bersa Allohdan olar ekan. Bolangizga rahmingiz kelsa, olishni emas, berishni o'rgating. Robbisi bersin unga. Endi infoq ihson haqida gapirsak, gap ko'p, birodarlar. Alloh alam kifoya qilsa kerak. Inshaalloh keyingi suhbatda juda bir zo'r dars bu ham tafriqul qalbi ibodatillahi taala degan mavzu bo'ladi. qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik degan mavzu bo'ladi. Bu juda bir shirin mavzu. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, quloq qolmasanglar uni ham aytib beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.